our game show host, Kim Idol. Come on! Pumalakpak ang hindi pumalakpak, magiging kamukha ko! Come on! Sabay-sabay! Magandang gabi, Pilipinas! Good evening, mga kapamilya, mga kaliga, mga kabagay! kapuso, mga kapuson at mga kabaro, welcome to another edition of Wawa Real or No Deal. Kana ba? Ay! Ayan, wala ako! Mga kaibigan, ngayong gabi, dalawa sa pinakamatalinong manlalaro ang magtatagisa ng kanilang angking talino at galing na pinagkait nila sa isa't isa. This will be one death match para kumpirmahin kung sino ang sino. Pinakamatalino at pinaka walang alam sa kanila kaya ano pang iniintay mo Bob? Pakilala mo na! From Caloocan, graduate ng Bachelor of Science in Vulcanizing Major in Tire Blowing. Proud to be a Testanian, Reynaldo Burol. Palakpakan for Reynaldo! Hello po sa lahat ng mga nanonood. Magandang gabi pa. Kumusta ka? Kumusta ang iyong pag-aaral? Mabuti. Casual interview pa to, Ray. Hindi mo pa gagamitin yung buzzer. Ah, okay, ah, okay. okay, hindi pa to yung mga tanong. Ray, ah, ngayon nakikita namin mukha ka matalino, nag-aaral ka mabuti. Ikaw ba, ano bang ah, kaya mong ipakita bukod sa talino mo? Talento, meron ka ba? Ah, meron po. Anong kay gusto mong gawin? Ah, magde-declaim po. Okay, go! Palakpakan for Reynaldo Burol. arms, arms, arms. Give me a piece of bread. Do you know my mother? Do you know my father? I don't know my father. wow! Napakabibo naman ni Reynaldo! Nako Ray, huwag kang magpaka-confident kasi hindi lang ikaw ang makakasama natin. Pakilala mo na, Ma'am! Eto naman, kilalang butangera, laitera, atribida, supladita at palengkera naniniwala sa kami sa sabihan na if innocence is a bliss, Keep Off the Grass. Palapakan natin Marina Primera. Marina, welcome Yay! to the studio! Sabi nila energy daw. <laughs> Yeah. Yay! Marina, wow, kita kanina si Ray ay nagpamalas ng kanyang uh, angking talino sa pagdedeclaim. Ikaw ba meron kaya patunayan? Meron po. Okay, go ahead Marina. Palakpakan for Marina Primera. Roses are red. Violets are blue. If God made me beautiful, what happened to you? Nako, mukhang humahabay ng todo-todo si Marina sa mga audience. Ikaw po! Magdideclaim Ano, po anong po? Ay, Ay naano siya. Ray! Nako, nalilito na din ako. Ray! Tanga-tanga naman to. Kasi meron ako iniisip yung magaling magpatawa. Si Po. Magdideclaim <laughs> po ulit ako. Nalilito na Ray. Go ahead, Ray! Para 5 and 4! Reynaldo Burol! Roses, ay hindi. Wow. Roses are red, violets are blue. If your parents says you're beautiful, they're lying to you. Ay, Marina, parang hindi papakabugsin. Ikaw! Meron pa po ako. Go! Alam mo ah. <laughs> Roses are red, violets are blue. Every time I flush the toilet, I remember you. Mga kaibigan, painit na painit ang galit ng ating magkatunggali. Pero bago pa natin, hayaan sila mag-away, Bob, paliwanag mo muna ang game. Okay, Kim. Ang mga maglalaro ay dapat masagot ang kategory na pipili ng ating computer. History, people, things at trivia. Pag tamang sagot, may 1 point at ang ulo maka 3 points, pasok sa jackpot round. Kaya sa mga maglalaro, good luck! Good luck sa'yo, Marina! Good luck sa'yo, Ray! Pero bago tayo magsimula, mga kaibigan, Let's test the buzzers. Ray first. Tapos na po kanina, hindi mo narinig? Kanina pa kami pindot ang pindot eh. Apo. Ba't mas marunong kayo sa akin? Pindutin niyo yung buzzer. Ah! Okay. Get ready. Kamay sa apdo. Kapaing mabuti, baka maling parte ng katawan ang nahahawakan. Saan ba yun? Hindi tatanggapin ang sagot. Yan. Hindi ko lang... Nakahawak na ba sa apdo? Opo. Okay. First question! Saan tayo madalas pumunta pag summer para maligo? It starts with a letter B. Ray, banyo. Ay nako, hindi. Pagpunta ka dito, maaarawan ka. Marina. Bubong. Hindi. Kapag pumunta ka dito, marami kang makikitang babaeng nakabikini. Ray. Beer house. Sorry, Ray. The correct answer is beach. Ay, beach house. Oh, Beach house pala. Beach. Beach na. Kamay sa atay. Ano ang ginagamit na flotation device sa dagat upang hindi ka malunod? Starts with letter S. Marina! Sirena! Hindi siya babae! Shokoy! Hindi din siya lalaki! Marina! Shoki! Ang tamang sagot ay styrofoam. Hala? Salbabido kaya yun? Alam mo pala, bakit hindi mo sinagot? Eh di sana sinabi mo sa hindi S. Oo nga. kaibigan. Makakuha pa kaya ng tamang sagot ang ating mga manlalaro? Uuwi kaya silang kulelat? Uuwing butata? Malalaman natin sa pagbabalik ng Wawa Wheel or No Deal! Kala ba? And we're back! Wala tayong commercial! Nakakaloka kayo. Iniwanan na tayo ng mga advertisers. This time, kamay sa... Ba't ka nakahawak sa kilikili mo? Andito na siya eh. Ikaw ba sa likod. Nipit ko. Kaloka kayo. Ito, history. Ay, madali. Ano ang pangalan ng lugar kung saan binaril si Gat Jose Rizal? Ang dating pangalan nito ay Bagong Bayan. Ang uh, unang letra ng unang word ay L. Sorry! Laban! Nako, lumagpas ka! Ay, nako, nakatulog ako. Pilipino, ang second word ay park. Blank Park! Marina! Sandara Park? Hindi sa artista, lugar ito na pinupuntahan na magsyota! Ray! Victoria Park! Kuno, malapit ito sa Intramuros! Marina! Manila Planetarium. Hindi, mas malapit pa doon! Go, Ray! Manila Aquarium! Manila Aquarium! Ano? Manila Aquarium! Lumapit ka pa! Manila Aquarium sinabing lumapit. Ano ka ba? Hindi ko sinabing lumapit ka. Go Marina, still! Manila Aquarium! Ba't ka lumalayo? Manila Aquarium? Bakit ka layo-layo mo? Ah, hindi malapit eh. Bumalik ka dito eh. Disqualified kita. Ano ba yan? Disco, para kayo mga walang alam. Nakakaloka kayo. Last clue, makinig! Pagpunta ka dito, makikita mo si Jose Rizal. Ray! Ano Go! Ano yan? Ah, Ano? Lu... Ay, di niya alam. Alam Ay, ako mahula. Lu! Lu! Lu! Di niya- Alam ko yan! Alam ko yan! Naku, Ray! Naku, malapit na matapos yung time. Ano? Lu... Lu... Ay, sayang! Up! Sayang, Lu! Go! Marina for the steal, Lu! Nakikita si Jose sa Lu! Go! Lumang piso. Ano ba yan? Nakakaloka naman. Eh kung ibakat ko kaya, sanoo mo yung lumang piso. Para malaman mo hinahanap mo. Okay. Next, kamay sa utak! Kamay sa utak! Hala! Kamay sa ulo na lang! Wala kayong utak! Mga bobo! Philippines is composed of 7,100 islands divided into three, mainly Luzon, Visayas, and Mindanao. The question is, what is the square root of 16? Two! Taas mo pa! Two! Hindi! Mataas pa dyan! Three! Kakaloka kayo. The correct answer is four! Ano ba kayo? Hindi to singing bee. Game show ito. Kamay, sa noo. Ano ang pangalan ng puno na national tree ng Pilipinas? Starts with letter N. Ray. Niyog. Hindi. Matigas to. Matigas. Niyog. Hindi siya namumunga. Niyog na baog. Tapos hindi mumunga, Tapos nakikita lang ito sa mga virgin forest. Go, Marina! Virgin coconut oil. Puno nga, puno! Ano? Virgin coconut tree. Puno to, puno na malaking malaki. Sa sobrang laki nito, kapag pumunta ka sa ilalim, pwede kang magpalamig. Go! Ice buko. The correct answer is Nara. Ah. Kamay sa talampakan. Nara flavor. Oo, sarap yun. Ah, paano kami pipindot kung dito ang kamay namin? Oo nga. Di ihampas niyo yung ulo niyo. Total, wala namang utak yan. Nakakaloka kayo. Ano ito? Hi, makinig! Trivia tayo, kilalang ibon na kapangalan ng isang artistang may apelidong Valdez. Ang ibon na to ay ang national bird din ng Pilipinas. Starts with letter M. Ray, manok hindi. M ang simula, A ang dulo. Ano? Manok ka. Ah. Kulay brown nito. Kulay brown. Ano? Litson manok ka. Ah. Hindi, ano ka ba? Brown ito na maliit na maliit. Go! Chicken cubes. Maliit na maliit na brown na may pakpak. Chicken cube with wings pa nilagay sa pantry ang chicken cubes? Hoy, suot ko ngayon. Ayan, Ito. ako ano Ito ah, sasabihin ko ang tamang sagot. Makinig lahat. M ang simula, A ang dulo. National bird ng Pilipinas. Ang sagot ay manok na bata. Walang masyadong natawa. Pasensya na, akala ko magandang idea. sa akin kanina sa boxes para supportahan kita. Kasalanan mo ito lahat. Hindi naman ako kasali talaga sa show nyo. Sinama-sama mo ako, dapat natutulog pa ako ngayon. Ito na, feeling ko masasagot na to. Sino ang taong ito na bumuhay muli ng demokrasya ng bansa at kinilalang bagong bayani ang initials niya ay N at A. Go! Nora Honor. Hindi. Ano ka ba? Senador ang tinutukoy ko. Go! Senator Nora Honor. Ano ka ba? Pag, may hawak ka limang daan, makikita mo siya. Limang daan. Go! Senator Nora Honor at the Casino Filipino. Listen. Children, listen. Ang taong tinutukoy ko na N-A ay bayani na patay na. Patay na siya. Patay na. Ay, bakit? Ay, kawawa ka naman. Patay na si ate ka. Ay. Ay, hindi. Hindi na patay. Bakit? Ano yan? Ah, Ba't gusto mo ba siya? Idol ko yung gusto ko yung pelikula nila ni Claudine. Si Vilma Santos yun eh. Kaibigan niya yun nyo, buhay pa si Ate Gay, no? Nagsashow siya sa Amerika. Ang lakas-lakas pa. Nakakaloka kayo. Ang ibig ko sabihin, patay na na NA, si Ninoy. Ninoy Aquino. Ha? Patay na si Ninoy Aquino. ah, mas idol ko siya kaysa kay Ate Gay eh. Pag hindi kayo bumalik dito, hindi ko na to babalik kapag nag-commercial tayo. Wala naman nanalo. Patay na si Ninoy. Saan kayo nag-aral? Ha? Saan ka ba nag-aaral? Ikaw? I'm proud to be a Tesdanian. I'm from Testa. Saka proud ako sa kanya kasi next year magiging Catholic school na siya. Ano ang pangalan? Saint Testa. Ikaw, ikaw, Marina, ano ka ba? Saan ka ba nag-aaral? Ano ba yan? Ba't hindi kayo makasagot? IS. Ay, o IS pala eh. O ano ba yon? Elementary School. Nakakalota kayo? Simple-simple mga tanong, hindi niyo masagot? Makaano ka naman dyan? Saan ka ba nag-aaral? Hoy, ang eskwelahan ko, ang pinakamagandang eskwelahan sa buong universe. Saan yan? Bakit? Dahil ang eskwelahan, kapag pinangalan, kasunod ng pangalan ng bayani, alam naman nating lahat na pampublikong pampa, yon. Kapag pinangalan naman sa santo, ay pribadong paaralan. Ang oh, pangalan okay. ng eskwelahan ko ay mas mataas pa kaysa santo. Ano nga yun? Ano yun? Ama, Computer College. Ah. si Lord na yon. May hymn ba kayo dyan? Oo, meron kaming hymn. Ano yun? Ama namin ang nagtuturo na mag-computer, member sa Friendster. Nakabawi ka nung kasaknina. Oo, no? At ang kinuha ko sa ama ay BSCS. Wow! Ano yun? Bachelor of Science in Counter-Strike. Major in Dota. Okay, balik tayo sa laro! Nakabawi ka na talaga. Gabi, hindi ka nakabawi, ha? Huwag mo na ulitin yung kanina, ha? Manok na bata. Ano kaya? Charot. <laughs> kaya yun? Dre, ayoko na. O last, para matapos na to. Ano ba yan? Look. <laughs> Ba't kasi naisip-isip ko pa yun? Kung alam ko lang, hindi ko bibitawan. Nahiya tuloy ako. Okay. Okay, may lakad ako tonight. Kailangan ko magpadali. History, makinig mabuti. Sino ang nakapatay kay Magellan? Ang initials niya ay LL. Marina! Lito Lapid. Ano ka ba? Hindi pampanggenyo ang tinutukoy ko. Taga Cebu, Cebuano. Alam mo ano? yan! Leto Lapid. Leto, Leto, Lapid, Lapid. Maikli lang yung pangalan niya para nickname lang. Go! Lotlot. Nung pinatayin nila si Magellan, marami siyang kasama. Oo. Lotlot and friends. Loka kayo. The correct answer is Lapu-Lapu! Ah, Lapu-Lapu and friends. Wala kang friends! Alam mo sa mga ugali niya. Ito lang ako, friends. Hindi ko Manok na bata. <laughs> eh, titipan mo ako. Aray! kayo, ha? Sumasobra na kayo. Tapusin na natin to. Ang hmm? haba-haba yun ang show nyo. Hmm. Manok na bata. <laughs> Ay, ko! gabing ito. Listen, ano itong bagay na gagamitin ko para matapos ang mga problema ko ngayon? Metusok, matalas, labaha, nagpapatalim, at ginamit ito ni Lapu-Lapu kay Magellan. Gagamitin ko din sa inyo. Kapangalan ito ng isang mahabang isda. Ano ito? Espada! Correct! Manok na